ndabaramukije rero bakunze mwese muri ko mukurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro muramenyereye iminsi yose ya mungu nk'aya mango ni umwanya tubashikiriza ikiganiro karadiridimba rero mutsi no munsi tuza kuvuga ku hamaze haheze na kw'iminsi hasogwa ibyegeranyo by'abamuzamakungu canke ibya hano mu gihugu bakavugana cyane cyane ku umutekano muke uranga igihugu cyacu kuva muri ndamukiza mu mwaka uheze ubuvuba rero hakaba haheruka gusohoka icegeranyo c'amashirahamwe FIDH hamwe na Amnesty International ayo nayo akaharanira agateka kazina muntu hamwe mbere n'ishirahamwe OIF rihurikiyemwo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ico cegeranyo rero naco kikagaruka na cane cane ku bantu barenga amajana indwi bishwe hano mu gihugu cyacu ibihumbi bine n'amajana atatu barapfungwa nayo amajana abiri na mirongo itanu nabo barahunga none ibyo byegeranyo byoba bisohogwa hisunzwe ibitegekanijwe byose kugira byemegwe mbeho mu Burundi ni bande babazwa kugira bene ibyo byegeranyo byemezwe ivyo bibazo rero nibindi bitari bike tukaza akaba byo tuza gusangira muri kino kiyago n'umutumire wacu akaba mbere yashitse no ngaha numushikiranganje wagateka kazina muntu hama nkabibuca yuko kino kiganiro gihagarariwe na Ernest Pablo Bagiwabo mu buhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana nayo karadiridimba yuno munsi mukaza kwishikirizwa nanje Medar niyo nkuru hama nibutsa ko ikiganiro tuza kugisangira duciye ku mirongo ya telefone nimero zibiri 22 24 66 ubusa kabiri canke 22 24 gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu nongere nibutsa yuko ikiganiro kigenewe na cyane cyane abarundi bene wacu bari mu mahanga kumbure mwebwe muri ngaha mu Burundi ntimuze muratelefona cyangwa ngo mwakure cyangwa mu bipe muba muri ko mwononera abandi ikiganiro rero ni karadiridimba reka imbere y'uko duha ijambo umutumire tugaruke kumbure tubabwire yuko abantu barenga amajana indwi bishwe ibihumbi bine n'amajana barafungwa abagera ku bihumbi bibiri n'amajana nabo barahunga mu kiringo cy'umwaka uburundi bumaze mu mutekano muke hari kuva ku igenekezo ya mirongo na gatandatu ndamukiza mu mwaka uheze ibyo nabyo nk'uko nababwiye biri mu cegeranyo c'amashyirahamwe FIDH na Amnesty International ayo nayo haranira agateka kazina muntu mbere afatikanije n'ishyirahamwe OIF rihurikiyemwo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa reka ivyiri muri ico cegeranyo tubanze tubi tubibaze mireye kanyange muri icyo cyegeranyo cyo mu mashyirahamwe arababazwa n'ubwicanyi uguhagarikwa bidaciye mu mategeko ukunyuruzwa no gusinzikarizwa ubuzima ukuzimira mazima yongo n'abahunze igihugu kuri ibyo byose amashyirahamwe FDH ligiteka mu Burundi hamwe na Amnesty International baharanira agateka kazina muntu babona ko iryo honyango ry'agateka kazina muntu ribwirizwa kugirwa kw'amatohoza atahahengamiye ababikoze nabo bakabyishura imbere y'ubutunga ubutungane butunganiriza bose aha bakibutsa ko sentare mpanavyaha yirahe yemeye iryo tohoza ku igenekerezo rya 2025 uku kwezi ku ruhande rw'ishiramwe OIF e ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ngo ingingo zose zotuma ituzigaruka mu gihugu zibwirizwa gufatwa ari naco gituma urirongoye Michael Jean atera intege umuhuza Benjamin Mkapa ngo atanguze vuba ibiganiro bidakumira birimo impande zose bigakogwa n'umutima w'ukubaka ngaha ayo mashyirahamwe aributsa ko icegeranyo ca ONU kivuga n'imiburiburi abantu amajana ane na mirongo irindwi na bane bishwe muri uyu mwaka Uburundi bumaze mu bibazo abashika ku bihumbi amajana na mirongo itanu nabo bagahunga igihugu ayo mashyirahamwe kandi ariyamiriza ubwicanyi bugirirwa bamwe mu nzego zicungera umutekano haba mu gisirikare canke mu gipolisi eka n'igitero cagizwe ku ego mu bisanzwe eh, murazi neza yuko ibijyanye n'agateka na muntu nibintu abantu bose baba bahanze amaso eh, cyane cyane ko leta ari ikibazo iba yarafashe mu minwe biri mu ibwirizwa shingiro yuko agateka na muntu gakingirwa ku murundi n'umunyamahanga asanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi eh, harimo na rimwe hagiye bibaza yuko iby'agateka na muntu leta ibyitaho kubera amashami mpuzamakungu ni umugambi wayo bica bibyoroha kugira ngo bashobore kubabesha mm. murumva rero ko hari ibintu usanga iyo mice yose usanga ari ibintu by'urufatangane ayo mashimagazo ku kibazo bamuvuga yuko igihe ariko arategura amaraporo Eh, amashyirahamwe mpuzamakungu bari kubategura amaraporo ko aricyo baba babaza leta eh, twebwe eh, gushyika amasaha kiretse ibyo twagiye turasoma ku ma interineti iyo raporo muri leta ntabwo badushikiriza kuko raporo mu gushyikirizwa leta uragira icegeranyo hanyuma ukarungika ikaba wasize ku mukono kuko ibirimwo ngaho niho heje kuvyemanga twebwe rero gushika amasaha iyo raporo ntayo turabona Eh, mugabo turavuga tuti eh, twarayirabye turaba ibyegeranyo birimwo by'abantu bitavye imana by'abantu eh, bavuga ko bagiye bazimiye tukaraba n'ibindi bitigiri bitangwa tukabona yuko harimwo igihushane y'ibyo twe dusanzwe dufise ibyashyikirijwe n'icyo mpuzamahanga kuko twari twagiye mu cyo bise dialogue interactive mhm. i geneve Eh, mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ibitigiri byashyikirijwe by'ukuri biratandukanye cyane eh, n'ibyashyikirizwa eh, n'amashyirahamwe nkumbuye urashobora kuba hafise ayandi makuru twe tudafise mbwa twiga amakuru dufise ibyiganiro dufise biratandukanye cyane n’izi badushyitsi twagiye na mugahundwe rero twumvise kumbure ntibatinya kubaza leta kubera batoba bayizeye batizera swate ibyo leta yoshikiriza ariko ngaho rero cyane cyane ku byerekeye agati muntu kubera biragoye si kenshi leta yokwemeza ati hapfuye aba n'aba uvuga ibitigiri n'ibi si cyo gituma ayo mashyirahamwe yoba ategera leta cyane oya kuko eh, ndabajya abahingare eh, nations unies ishyiraho mpuzamakungu bari barungitse ni abantu bafite ubuhinga eh, umwe n'umuprofeseri muri afurika sud akomeye cyane ku isi basanzwe bikora ko icyegeranyo yatanze kirahushanye cyane niki iki cyane cyane yuko bavuga yuko usanga mu maraporo bavuga yuko ati twarabajije hanyuma turiganya amakuru ameze gutya aho rero rimwe na rimwe bitashoboye gushika ku rubuga ngo uhibere eh, ntituzi ubuhinga bakoresheje mu kugira begeranye amakuru mm. muga rimwe na rimwe mu gihe bimeze nk'uko hari igihe byagoranye ugasanga twebwe nk'icegeranyo cya sendh yatanze eh, gishikiriza inama nshingamateka twarakiravye twebwe byatazwe twaronse kuko hmm. bya guca mu nganje wacu hmm. yego mugabo mwebwe musanzwe mukorana n'abaserukira ano mashiramwe hano mu gihugu nkuko nari nabivuze ubwa mbere nta kuntu leta ihora ifata ibegera ubwa mbere imbere y'uko ayo mashyirahamwe asohoka kumbura ejo cyangwa hirya ejo basohoreye ibyegeranyo bose ukanabeshuza hari n'igihe bakuha inkuru abarundi hajya turagoye hari n'igihe baguha inkuru eh, twebwe tubyama mu minsi yose aguhereza inkuru mugabo aza kuraba ku rubuga ukuntu ibintu byagenze ugasanga biranahushanya hari n'ukwemeza ati aba bantu byagenze gutya na gutya yahoteye gutya na gutya ariko waza gusesangura mu indani waza kuraba ugasanga birahushanye n'ibyaguha bimwe mu kirundi eh, ngo akarimi kumwe eh, gakamwe ariko rero nka ntitunkumbure tuyitwa duhashira ko rodute bazobiturungikira dama detaye hama tubiverifie tubirabe eh, twongere musosera duhamagare tumudutumire ngaha twe dusanga umushati vyavyegeranyo twabibonye ngo uyu muco dushobora kubahereza kuri bagiye baratanga ndabibutse ko ikiganiro ari karadiridimba eh, murashobora guterera kumbure n'abafise ibibazo babaza muratanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu canke bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri umutumire mwamwumvise ni Martin iby'abandi ni wo gateka kazina muntu tukaba turiko tugaruka ku vyegeranyo vyatanzwe n'ishirahamwe FIDH hamwe na Amnesty International mbere n'ishirahamwe rihurikemwe bihugu by'igifaransa aho bimenyesha yuko abantu barenga amajana indwi yari bishwe ibihumbi bine n'amajana atatu barafungwa eka n'abagera ku bihumbi bibiri n'amajana atanu barahunga ngira mwumvise umushikiranganji ariko aratanga umuco umwe umwe mbega mwebwe mwiyumvira yuko byaba bifise iyihe ntumbero ko ivyegeranyo biza ugaca usanga bihushanye swate bihushanye na leta canke bihushanye n'amashirahamwe yo ngaha mu gihugu haranira agateka kazina muntu Eh, twebwe biragoye kugira tumenye intumbero baba intumbero y'amaraporo aba yatanzwe kuko eh, mu byo batanga muri misiyo zabo bavuga ko baharanira agati k'akazina muntu twebwe igihe batarahindura intumbero yabo tufata y'uko eh, mwene abo bantu baba barose amakuru nkumbure eh, ugasanga wabaye kimwe bita mu gifaransa manipire mm. mu cyongereza manipulatedi mm. ugasanga uba wakoreshejwe muri make gukoreshwa ni hari uba wabyipfuje ariko hari igihe rero umuntu aguhereza akakoresha amayeri yiwe yose akaguhereza inkuru atariyo kugira ngo agukoreshe ku mayeri ibyo biba bishika ku mashyirahamwe yo ngaha aca nke abaserukira ayo mashyirahamwe asora ibyo byegeranyo ngaha mu gihugu eh, jewe ndiko ndaraba eh, by'ukuri iyo babaza tugakorana niho umuntu bivuze neza nk'uko Eh, kuko ayo maraporo hari igihe ubona yuko ukaza uyumva ku maradiyo yo hanze ukaza uyumva mu bimenyeshamakuru bya internet n'ibindi kuko tuzi dukorana eh, nashaka nibutse ngaha ah, hariho eh, amashyirahamwe menshi cyane yitaho ibyo na muntu agasaye ke ngaha mu gihugu hagati hari abatabira byatya kabana hari abayayandi defenseur des droits de l'homme hakaba nandi mashira rero mpuza ngaha turafise office des nations unies eh, ishizwe les droits de l'homme isanzwe iri ngaha kandi aricyo gikorwa cyayi bafise n'abahinga bakomeye cyane abo bobo rero e, turakorana cyane kuko byaratanzwe n'igero bishikaro mukagenda hamwe hanyuma mukaba cya kintu bari batubwiye twari twarose amakuru kandi bakabishira mu gifaransa au conditionnel mwaza kuvirisha rero mugasanga ni ukuri canye hari akanenge kari gasanzwe karimo mugaye amashirahamwe ya FDH OIF ho twaratangaye cyane kuko urumva basanze bari specialize Ikaze ni gwawe Mbaje kumuramutsa Martino Eh muramutse Eh nduze ku ijambo n'ingoga n'ingoga urabona ndumva yuko ubwa mbere wadushikirije neza uvuga uti eh, abantu bari kure ni ukubaha umuco hariho bari ku birometero byinshi ni byiza no kuri ni ugutanga umuco mugabo urazi neza yuko mhm. ni ukuri ayo mashyirahamwe aha mu bihugu tubona ngaha by'iwayi arahakorera kandi arafise credibility ni ukuvuga arafise ubwizigirwa bw'abantu bw'abanyagihugu bose bo ku isi benshi cyane ahubwo ayo mashyirahamwe niyo usanga mbere ariko yatanga n'umuco muri ibyo bisata bya oni hari n'ibyo mwebwe muzamushyitse ko eh, nabo bakabibona hano igikuru ni uko eh, kumbure kihari ni uko ideologi atari zimwe ni ukuvuga ni uvuga sitarategi zanyu nk'umuntu aserukira leta nk'uko kwanyu userukiye inyungu za leta imbere hanyuma eh, leta nayo iserukira abanyagihugu niko mm-hmm. twabivuga mugabo eh, abo bantu nabo baserukira inyungu z'abanyagihugu gusa urashobora kubisigura neza atari byo canka ari byo kuvuga ko bakorana byogorana gukorana n'umuntu mudasangiye eh, neza na neza ihangiro mm. mudasangiye viziyo mm. ni ukuvuga abo ubu baserukira leta hmm. kandi bagakorera ku nyungu za leta barimo hmm. hanyuma abo bandi nabo bakajya kuraba icyo gikogwa eh, bajejwe tuguraba yuko agateka kazira muntu yashikirije mu bice bitatu muri make no kuvuga bo bakorera abanyagihugu ku bwawe ubu yasi na, na, na, abanyagihugu mugabo ni mm. mm. ukuraba iyo urushinge ruhengamira mm. iyo urushinge ruhengamira ku cyangwa ruhengamira kuri leta none ni kubera iki yaba ibyo biharura ahubwo niba ababifise neza n'ibyemezo bakabitangariza abanyagihugu n'abo babuze ababo bakamenya n'icyabahekuye bakamenya n'iyo bari kuko ni uburenganzira bwabo rero adashoboye adashoboye uyu mushinga ntahe mazina adashoboye gushika kuri icyo kuri iryo hangiro hmm. ngo abo bantu bapfa none abantu bapfa ntibari ngaho mu burundi afise afise uburenganzira bwose afise ibikoresho bya leta hmm. afise ubuhinga afise abahinga bakora bashobora gukora bakerekana neza uko kuri umuntu ntazimire ngo agende mazima yombi cyangwa ngo yicwe agiye ku isoko hanyuma ngo bavuge bati hariho agateka ka muntu ngaho mu gihugu cy'uburundi ibyo ni ukuri nibyo yari akwiye gutangura gusaba kw'imbabazi mugabo bose bavuga ko ari byinshi kandi turabibona bose bavuga ko ari byinshi nubwo leta iguma ibigira bikenya hama kuvuga yuko ngo bafise ubuhinga mwe bo badafise ni ukuri yavuze ati twe tubaha umuco nawe ubwo buhinga bwo muri mpuzamakungu bafise nibyo baba bafise ubuhinga bukomeye gusumba mugabo nawe rero iyo bataje ngo bakorane akeneye guta ntiwagire tw'abanyagihugu ntiwagire tw'ubushikiranganji bw'agatsira uh, uh, ka muntu mu ni ukuvuga niwe yateza kubarondera ati ingo mudufashe kubera mufise ubuhinga tudafise ingo mudufashe dukorane niwe abarondera kuko niwe afise uwo muzigo wo kwerekana eh, ukuri agatsira ka muntu nyine kifashe mu gihugu si abo bantu mpuzamakungu babifise ego karorero disimasi ndumva uri kurasubiramwo ibyo wari wavuze eh, icyo tumariza impari zituruka ku z'ibiharuro z'ibintu ngo bamwe bakanyegeza abandi bakaguma berekana byinshi abumva yavuze ngo abantu batoba batanga eh, ibiharuro by'ukuri bagiye barafingira ngo barizigiwe cyane ku isi byo nta muntu uri barabivuga nawe nyine arabizi canke yagiye abaza kumbure umuco turindire kuri mwebwe eh murakoze cyane dismas yagarutse ku bijanye n'uburangiranwa bw’aya mashyirahamwe hmm. ariko njye nagize kugiriza amahirwe ndakora amashyirahamwe eh, mpuzamakungu ashyira nka atatu hmm. eh, si ukuvuga ko abantu bamariye imana kuko imana yonyine yo mu ijoro nifise idashobora kuyihenda muyakoramo muri abantu abishwe bashika begera amajana ane hanyuma abantu bazimiye tutabona neza iyo bari bashika hafi mirongo itatu barengaho gatoya Eh, n'abandi rero iby'impunzi nabyo nyine twaravuze neza yuko eh, hari ibiharuro byatanzwe leta twavuze ko tuzokorana na hsr eh, kuko turabye hari n'abandi ako hariho benshi ugasanga abantu batashe bavuye mu makambi yatanzwe na hsr ugasanga ibitigiri byagabanutse muganga ntibishoboye hariya na bya bitigiri bari basanzwe bafise ibyo ni ibintu rero bishika ibyo ni ibintu bisanzwe bishika rero eh, eh, ko naba navugiye naba mvugira inyungu za leta inyungu za leta rurinze ruhengama eh. ngo namwe mwoba bamuhengamiye kuri iyo leta usomye neza ibwirizwa shingiro inyungu za leta nizo nyungu z'abanyagihugu leta niyo ihabwa n'ibwirizwa shingiro gukingira inyungu z'abanyagihugu harimo gateka kabo n'abanyamahanga babasanzwe basanzwe bakibamo leta rero itegerezwa gute gukingira no guteza imbere agateka kazi na muntu gukingira ubuzima bw'umunyagihugu n'ibintu byiwe eh, kuvuga rero yuko ishyirahamwe riri keredibure eh, rimwe na rimwe rero hari ibyo twagiye turabona muheba kumva nko muri y'amasikandare yaba y'amapanama papers aho abantu bamwe bamwe twari tuzi ko amashyirahamwe bavuga ati iyi ni credibile gusumba niryo rya mbere riri ririmo transparence wazakura kuraba ugasanga niyo vyononekaye imwe n'ivyo bintu biravana rero no kwitonda cyane iyo uriko uravuga ko iri plus credibile gusumba iyindi tuba tugiye uriko turiko tugira analyse vya droit de l'homme uwambara uwo mwambaro wose uwo mwambaro wa politiki ukawiyambura umwambaro w'ibyo ukuntu byiyumvira nimbura wo muri gauche barashobora kuba badafise amakuru adakwiye iyo baje iwacu rero mm. niho iyo barafashe ako kanya bakaza tukabereka tukavugana nk'uko n'andi mashyirahamwe si yo mashyirahamwe yonyine ahari hari n'andi mashyirahamwe aza hari n'abaheruka kuza kuturaba turicara hamwe turavugana turabereka turabasigurira ibintu bimwe bimwe ibyo gutunganya iby'igihugu mu gifaransa aho nyine bava ko mwene amashyirahamwe n'abayitare force de rappel canke baraterera barakebura si leta rero ivuga yuko eh, ikigenda ku ayari nimba ari mu bwongereza nimba ari muri leta zunze za amerika ngo ni muze ndabaha ibitigiri twebwe turafise ukuntu dukora muri leta eh, hari amashyirahamwe hariho ubushikiranganje eh, butandukanye buba ibyo bikorwa hariho ya komisiyo nasiyonari de droits de l'homme ziheza zigatanga na raporo twebwe mu bushikiranganje bwacu inyuma y'amezi atandatu nk'ubu nyuma y'amezi atandatu y'umwaka tuzobahereza raporo tubereke ukuntu ibintu byifashe mu bijanye n'agateka kazi na muntu ni ukuvuga rero ko leta irafise ukuntu yitunganije nkuko n'ayo mashyirahamwe aba afise ukuntu atunganijwe mu gace tuzi coco ni uko muri deontologie professionnelle imbere yo gusohora raporo nyine kuko kuko hariho igihe usanga ariko aragira inzego za leta uramwegera ukamubaza akaguhereza umuco ndabibutse kwiganiro ari karadiridimba kikaba gihagarariwe na Ernest Pablo Bagiwabo muhinga bw'ibyuma Ne Eric Uwimana medali niyo nkuru nije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro karadiridimba reka muhinga bw'ibyuma baturuhurire gatonya hama duce tugaruka agateka kazina muntu ni kubahirizwe ku isi yose tuzimize turi inyuma yazo kandi noneho namwe bwe murabizi ko ingabo z'amazigira kiremesha hari amategeko agenga agateka imbere ya byose no kuyubahiriza ikiganiro rero ni karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo ni kuri mwebwe abarundi agwanira agateka kazina muntu kubitigiri cyane cyane by'abantu bishwe hano mu gihugu n'abagiye barafungwa mbere n'abagiye bahunga igihugu aho akaba ari kuva umwaka uheze kuva mu kwa kane kugeza ubu ego turi kumwe umutumire n'umushikiranganje w'agateka kazina muntu akaba ari hano araza kubishura ibibazo bimwe bimwe muza kubaza canke kumbure ari intererano kuri mwebwe muri mu mahanga reka rero tugaruke hano muri studio umushyikiranganji ugategura akazina ku muntu turi kumwe hano muri studio mbega impari zari zikwiye kuba ku biharuro cyangwa ku kudahuza kw'ibiharuro hagati ya leta n'ayo mashyirahamwe ego jewe hanini yamvuga yuko kuza guharira ku biharuro by'abantu bitavye imana meme stanford deba eh, kuko itwebwe niho hopfa umuntu umwe kuri leta hmm. ni kibabaje kuri yo icyo tuvuga ntituza guharira ngo hapfuye icumi ngo hapfuye abantu mirongo itanu ibyo nta n'icyo binamaze e cyane cyane kuri twebwe abarundi kuri twebwe ariko nta nyungu tubikuramo hategerezwa gushika yaho atamurundi n'umwe aba yapfuye mm. ariko rero e, birashika birashika usanga byashitse e, ni nawe cyo gituma dushobora dufata n'akanya ko guhoza n'iyo miryango yose yagiye irabura ababo n'ibintu byabo bikononekara abandi nabo kubera kumvo zitandukanye ugasanga bamaze kuba impunzi abandi nabo ugasanga ntituramenya irengerero ryabo ariko ngaha twumve ko leta irafata ingingo tubicishije mu nzego zibijejwe umushikiranganji aheruka gutanga ikiganiro aravuga neza w’ubutungane avuga ko aya madosiye yose n'abantu babibaza ko amadosiye agiye arugurwa kugira eh, ibyabo twegeranya amakuru hari ibyo ushobora kumenya uyu munsi n'ibyo ushobora kuzomenya ejo bivanye kuko iyo umuntu agiye gukora icaha agiye gukora ikibi ntagenda gusezeye kandi ntagenda mwibarabara ngo atangore kuvyira atangore kuririmba avuga ati jewe eh atuno munsi medali ndaza kumurangiza oya abikora agenda kihisha kinyegeza uko rero yinyegeza akagerageza kubihisha niko rimwe na rimwe n'amatohoza usanga anagoye kandi nimwe rimwe nabo nyene kandi usanga bagerageza gukoresha amayeri yose mu guhubisha eh, Dismas yavuze neza ku bijanye n'ubuhinga bwa ibihunga bwa none mm. eh, nuko araraba eh, ibica muri ubwo buhinga bwa none ukora rimwe na rimwe bikunda kugora no gutera ingorane ku isi twibi uri kuraba ibi bijanye na renovere Technology ni nziza cyane ariko naho kandi Ah, ari mu gihugu giteye imbere ntiyo kwibagiza yuko harimo n'amakrime menshi none cyber criminalité yo biri kwirava hehe ko ari sizwo bakoresha cyangwa gutanga amakuru atariyo mbwa twebwe icyo gishinga si ibyo biharo twavuze twebwe ibiharuro tugiranije tukavyegeranya ko turafise ibigo bisanzwe biri mu ntara iyo hagati y'akazi na kahungabanijwe iyo hagati y'akumukenyezi kahungabanijwe badeza tukayakusanya tukayegeranya twavuze neza yuko eh, Eh, muri ibi bihe mugana nyine tugiye tugatatu n'abantu twasanga bapfuye ugasanga ku mabarabara abandi nabwo ugasanga baguye mu mishamirano eh, bamwe bakabashika eh, igiti gicegera amajana ane hanyuma abazimiye bashika mu mirongo itatu n'indwi hanyuma iby'impunzi twavuze neza yuko muri ibyo bihumbi bibiri na mirongo itanu bakunda kuvuga harimo benshi turabye amaraporo dufise ava mu ntara bakubwira ko baje mugabo atazananywe na HCR abo rero mm. kenshi na kenshi hari igihe abantu baguma bafata kuri bya bindi kuko bataba ya registre mugabo niko mine mvukamo nk'ubuhonyene nije ndongoye conseil communal twari tumaze kwakira abantu bashika amajana abiri na mirongo ine bizanye gutyo nyene gusa bavuye e, iyo baje bahungira e, ni ukuvuga rero iyo realite rimwe na rimwe aho rero ntihuri kuragira analize nziza nta wundi muntu afise uburenganzira mu leta dodowa yo kuguhereza yo kwagiriza umuntu imbere y'uko amatohoza aba yakozwe kandi akarangira naho nyine yaheje kuyakora nko nk'umushikirizamanza uwo muntu bacamutwara bakamushikiriza ubucamanza bugashobora kumweza canke ugashobora kumukubita intaye mu gahanga agahano bavuze baratanze ibitigiri twashoboye kubona muri ibyo byegeranyo ngo ibihumbi bine n'amajana bine n'amajana atatu bafunzwe eh, kandi bimwe bimwe kenshi urasanga hariho n'amafoto bakerekana abagiye bakoregwa ibyo tuvuga bitabereye byo gutsi ibyo twakwita gukubagurwa kukubagura abantu bamwe bamwe bakerekana n'amafoto hari abo basanga bakubiswe imigongo yagize bakavuga bati bikogwa na zimwe mu nzego zigize igihugu ego nashaka dutanga ku muco eh, turi kuri turaraba nk'abanyoro twari dufise mu gihugu hmm. imbere ku bugende cy'abari mukuru w'igihugu afata ingingo yo gutezurira eh, bajya ijya migwi yabo yatezuriye ugacupa ko hari hapfunzwe abantu ibihumbi bibiri n'amajana atanu ni mu gihugu cyose ntitwashoboye kubona neza ko ari mu gihugu cyose kuko hari abantu bashize ko bitiranya no muri abantu baba bitabye imana hari abantu baciye babishyira muri izi mpari zijanye na politiki ariko murazi neza ko ari abantu bazira kwigisha bikinga mu kiza ugasanga umuntu aceye ikiga mu kiza eh, hagiyemo bya bindi byo kwihorahorana hari n'abapfuye basha gupfa ibindi hariho naho wasanga abantu baguye muri ya mishamirano abapolisi bagiye gusaka ibigwanisho aho bagiye kubyaka baciye batangura gukoresha ibigwanisho nabo ugasanga muri abo rero murazi neza yuko igihe abantu bahanganye si si match ya basketball cyangwa ya football oya ugasanga byagenze nk'uko hari n'abandi rero wasanga dukatora ibiziga ku mabarabara canke mu mu bihuru ntumenye by'ukuri ibyo bisaba rero y'amatohoza ya kure cyane ari naho dusaba yuko abanyagihugu ku nzego zibijejwe mu bushikiranganje bwacu bashobora kuduhereza gutanga amakuru kugira amadosiye agende Eh, arisunura agenda aratera imbere ahandi hoho eh, twarabonye mu bindi bihugu mwarabonye igihe wa umwe bagiriza ababirigi bibaza yuko ari yateze yateye amabombe kuri ayo polisi za venteme n'abari bafashe amafoto bariko barayerekana bayatwara mu nzego z'igipolisi kugira bayakoreshe ni muri niyo nyifato rero natwe abanyagihugu dushobora kuza turagira ntiwagirize kuba atacagufashije atacu wamusabye ntibaterere twese duterere kuko mwene uyu mugambi si umugambi wa leta gusa umutekano ijana gukinga agateka kazina muntu ni igikorwa biri na na na na na na na gatatu irindwi gatanu kabiri kane itandatu gatandatu ubusa kabiri aho mugatangura akamenyetso ko guteranya hama itanu n’indwi ni kuri mwebwe muri mu mahanga hano tugaruke hano muri studio turi kumwe n'umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martino n'iby'abandi mbega muri ibi byegeranyo tusanzwe dusanzwe turi turayaga mu bisanzwe byotegerezwa kugenda gute cyangwa n'igiki cyo kugwa kugira ayo ayo byegeranyo bihurikiwemo swate bibe hagati haba mwebwe ni ukuvuga leta cyangwa ayo mashyirahamwe umwe wese avuga ati ibi turabishima canke ibi bindi ntabyo dushima ubundi kuntu tutategeza kugenda Eh, ah, twasha tuze tumenyesha abantu yuko leta yemera yuko amashyiramwe aya yigenga ari byo gateka zina muntu akora turafise n'ukuntu dukorana eh, no mu gutegura amategeko amwe amwe turanabahamagara tugakorana eh, ni icyo rero mukora cyane cyane iyo hageze gusohoka muri aya maraporo ni ukuvugana cyane abantu bakaza bati twitwaye twebwe amakuru dufise n'aya mbega mwe muri leta muyavuga kwite mwe murazi nko mu mwuga wo kumenyesha amakuru kubera ikimugira rikiribure dore information ni uko hashobora kuza umuntu akabahereza mu karonka y'indi source amakuru mm. ahengamye muca muronda irindi source kandi kugira mu ya diversify yego nungaho rero tubabwira rero yuko ati naho nyene amashira hamwe bogerageza bakaraba e, kuko hari byagiye biraboneka cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika yahusanga usanga amashira hamwe cyane cyane avukira yavukiye mu bihugu bya Buraya mm. eh muri za Amerika na hariya umengo leta za Afrika izi leta zisa nizi z'ibihugu bikenye umengo nizo zigejeje guhohotera akatera akazi na muntu ugasanga amaraporo yose yose asohoka arashaka kugerageza kwerekana uruhara rwa leta mu guhungabanya agatera akazi na muntu rimwe na kandi iregageza n'ibihe ibihugu biba biriko biracamwo biba byaraciyemwo eh, ibindi bakashaka kubinyegeza Mm. Eh, twebwe ni gukorana bakatubwira bakaba nk'amaraporo preliminary bakaturungikira tukabaha amakomantere y'iwacu ibyo byofasha cyane gutuma imigenderanire cyane cyane amaraporo bariko barasohora akaba amaraporo yisunga by'ukuri ego tugarutse kuri bino byegeranyo ni cegeranyo cyatanzwe n'aya mashirahamwe mpuzamakungu atatu mbega nk'ubu bavuga bo boti abantu amajana nibo bishwe mwebwe muri leta nk'ubu musanze yuko hoba hari nk'inzego zimwe zimwe muri leta zibifisemo uruhara mbe zihora zihanwa canke haba abantu barahanwa eh, ah, icyo kibazo nitubaze kucishura inshuro nyinshi cyane ni bya bindi usanga amashyirahamwe amwe amwe yagiye mu mitwe y'abantu yuko abahunganya agati na muntu ari leta gusa oya mvuga nti nimba kenshi baravuga ko aba harimo inzego zimwe zimwe za leta ziba zibifisemo kuboko mbe zirahano yego cyane nivyo nashaka nivyo nashaka mm, gushika duga kwijambo aho rero ndashaka ndababwira yuko ni hahandi haraciye imyaka ivyo ni ibintu uri kuraraba byagiye biravuka igihe muri mu myaka ya 90 mm. ivyo yego harimo harimo abapolisi eh, bagiye barahanwa harimo abasirikare usanga barahanywe iyo batakurikije umurongo w'akazi kabo ka misi hariyo ntagire umuntu kuko ba maraporo menshi usanga acavuga ngo ingwezo zego ngo ntizihanwa zirahanwa umushikiranganje ajejwe eh, iby'umutekano yageze kugira ari ikiganiro abereka yuko ati hari bobazwa none ni prokirere yabikoze nticyerekana yuko nta ubutungane nta n'umwe bugera umutwe gusa icyo abantu baba bipfuza bo baca bipfuza ati e eh, tugewe uwo campanira uriye oya mm. arafise uburenganzira bwo kujya imbere y'intahe akisaba kuko umuntu wese aba umwere imbere y'uko intahe yarigize icyo bivuze ko hanyuma turafise amakomisiyo atandukanye eh, tukaraba amaraporo yabo ikindi nacyo kandi nuko mu Burundi amaze iminsi hari ingendo nyinshi hmm. hariho komisiyo ya iniyo afurikene yaraje ngaha baragira bararaba ibyo baragira amaraporo eh, hariho les experts des nations unies baje ngaha ah, baratanze raporo turanayiharira ko turi hariya i Geneve mu Suisse eh, naho tuza nayo ibyo aho hantu haba hategekanije ndetse tugatanga umuco twabatse muri leta y'u Burundi twebwe ibintu dutanze yuko byagenze gutya na gutya hmm. hari n'igihe rero duhejeje eh, hari igihe umaze gushika nko muri ayo manama utangara cyane n'ibyo bintu niko byarimeze by'ukuri kuko yararavye amakuru araba kuri France 24 araba ati ah, cya gihugu caramaze gusha mugabo muramenyesha amakuru murazi ukuntu namwe nyene hari igihe haba impimyanyura mm. eh, bageze kwerekana ukerekana inzu igeze gushika ukerekana inzu yagasekebuye waza ugasanga eh, cya conseil des nations unies pour les droits de l'homme niho mm. duhurira ibihugu byose uko bingana kandi akanasha benshi barundi yuko uburundi bufise icyicaro eh, muri conseil des droits de l'homme mu bihugu mm. mirongo ine n'indwi uburundi burimwo buri mu gihugu ciga ukuntu agati kazina muntu kifashe ku isi nacyo gituma rero rimwe na rimwe kumbure kari gakwiye kuba cyo tokwita katu ku Burundi yego turafasha ibi biza bitwo turafasha nuko rimwe na rimwe hajya ah, eh, mu bihugu igihugu kirashobora guca ni nk'umuryango hari mm. igihe bica muca mu gihe gisa n'ikigoye gatoya mugabo mukata mukabirengana ibyo kazina muntu umuntu azaba ariko arabeshya ko agateka kazina muntu gashobora kuba kubahirijwe ijana ku ijana hano mu gihugu haba mu gihugu cy'u Burundi haba ku isi yose ibyo byo kunda nagira ngaruka aho nyene none nibavuga bati ibitigiri by'abantu barenga amajana 7 bishwe mu mwaka umwe ah, ibihumbi bine n'amajana atatu barafungwa bagira n'abandi barahunga ntibazova bakura ko icyo cyizero bari bafitiye ku Burundi mu bijyanye n'agatebe kazina muntu oya no mu bishuze baragerageje ariko ibindi bihugu ari makungu yose yarahaguse aravuga ati nta kintu kimwe coza kituma uburundi bubukura muri conseil de droit de l'homme ni nico rihubwo ni murakoze cyane no kukivuga ico kintu kirimo bimwe bigaragaza yuko e, ivyo leta ikuntu leta ishikiriza ibintu batakabifatira ko kugira bagende barafata ingingo zimwe zimwe turi dusa n'abarangiza ntibiki muri ko murakora ubu ukugira agati k'akazina muntu kabashe kubahirizwa hano mu gihugu cyacu ubwa mbere hoho agati k'akazina muntu two turafashanya kugira eh, n'abandi bose kugira agati kagenda kaje imbere kubumvisha yuko eh, agati k'akazina muntu ari igikorwa cy'abantu bose eh, si leta gusa leta irafasha kuko nizeze la coordination ariko agerageza gukwega kwegera akwegera ku tuntu arondera ama exception aja mu ni ukuvuga mu kirundi kuvuga eh, bijya byo hirya byo hirya y'ikibazo nyamukuru ikibazo nyamukuru kiri mu burundi arakizi uwo mushikiranje arakizi n'iyempirimite nawe ne yanagerageje gutanga umuco ku bibazo bimwe bimwe nk'uko mwavuze mwadukurikiranye tuvuga tuti abantu bazi kurya ifi bayiraba ko ikomeye bayiraba ku mutwe iyo ku mutwe hadakomeye eh, n'ahandi usanga bica urwo rufi ruba rwapfuye ni ukuvuga rero iyo hariho eh, iyo leta kuvuge iyo leta aserukira umushingantahe martino yego eh, ni ukuvuga iyo imico gituma n'ikiza kuvuga intumbero none wewe ko avuga ati hariho ibyagiriza yaze kwagiriza ati hariho abagirizwa aba hariho abagirizwa mugabo niwe ajije agateka ka muntu niwe yategereza kubimenya neza akamenya inkomoko z'ubwo bwicanyi imvo n'imvano wabishikirize leta ati agateka ya muntu gahagaze gutya mu gihugu none wewe abigejeje ko hmm. wumva harabaye amaraporo ariko araba amaraporo hariho amaraporo yiwe none icyo ariko arakora ni nacyo kibazo twari twaramubajije mbere y'uko turangiza urumva hmm. kugira ngo icyo ukora afashe kumva gumasha byihuta mugabo nawe ne yakubwiye ntagikora ku gatwe kiwe kandi ngaha aje aserukira leta eh ntagikora ku kiwe mugabo ni wari imbere hmm. niwe yashyize imbere kugira ngo atange umuco niyo numva ntaca ba um, umunyagihugu nka jewe eh, murakoze cyane bwa mbere nashaka nibutse yuko kandi tubashimiye disimasi twibutse yuko ubushikiranganje eh, bw'agatakazi na muntu twebwe tujire kugateza imbere no kugakingira mugaditaza gukorana n'inzego zibijejwe abantu bajejwe gushira imbere y'ubutungane eh numushikiriza manza cyane cyane ndibashikiriza niwe agenda imbere y'umucamanza agashikiriza kagiriza umuntu bicaha mm-hmm. twebwe eh, ntitugenda tungo tugiye gushira imbere y'abantu imbere y'intahe niyo tubikoze tubishikiriza ababijejwe hama ikindi kintu turi kwirakora rero kugira abatakazi n'amuntu kagenda gatera kaje imbere ni byo gukomeza ubutungane eh, muri make Dismas yari yagarutse ngo ngo kuki mufata ku tuntu duto duto duto duto twabaye mudafata bijya bigiga binini binini byaba byabaye mu gutsimbata nako mu gusinzikaza gato kakazi n'amuntu jewe yavuze ko dutatomoye yaza ko dutomora akatuga ati ni naka nanaka nkubone ntabwo kutworohera mm. kugira ngo yashatse kugaruka nko kuri ca gitero cy'itariki cumi n'imwe z'ukwi cumi na kabiri reka n'ibindi by'inyuma mu myiyamamazo n'inyuma y'iguhatswa guhirikwa inzego za leta none ciwe none nimba abajenero baza guhera ubutegetsi bwa leta bafashwe agapfunga bakabacira imanza ibindi bihangange tuzoronka n'ibibyahiye hmm. nimba eh, procureur general avuze ati umukomanda kanaka two turaraba ukuntu byagenze itariki 11 uyu muntu ubucamanza ntihagire icyo bakoze ikindi kintu none cyo ibindi bihanganye mushaka n'ibyahiye muganga cyo twa twe twanka twa yuko uca umucira urubanza hmm. gakingirwa quelque soit yaho uri ikindi naco murazi ko z'umutekano ziko zirakora kugira zihashe imigwi y'inkozi z'ikibi ibi mu bwoko butandukanye hariho Aba bafise eh, ibi na biriya hari abaja mu busuma hari n'abatwasanze bagenda muri ibi byo kuza kubesha abanyagihugu bakita inzego za ziperereza twarabibonye mu ntara nk'imuyinga n'ahandi ugasanga n'ibintu bitorosha. hama rero no kuratwigisha ari inzego z'ubutungane ukuntu babyifatamwo eh, tugakorana no gushinga rero babantu imigwi isanzwe ikurikirana hagati y'akazina muntu mu gihugu hagati kandi twarabonye ko bifasha eh, kandi tukibutsa yuko hagati y'akazina muntu by'ukuri aho twabonye twebwe muri evaluation y'ubushikiranganje kugira gateka zina muntu kagenda gatera kaje imbere Ego bakunze mwese muri ko mukiganira je isanganiro nino ngaha ikiganiro karadiridimba cyo munsi kirangiriye tukaba twari ko tugaruka ku byegeranyo nako nicegeranyo kimwe cyacikirijwe nishiramwe FIDH hamwe na Amnesty Amnesty International mbere nishiramwe rivuri huruke mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa aho bashikiriza abantu barenga amajana 7 bishwe 2403 barafungwa eka nabagera ku 2000 reka murazi neza yuko eh, imigendanire ari myiza nimwadutumira tuzobitaba Ego medari niyo nkuru ni Janine Demesheje karadiridimba kuno munsi nimubandanye mutega amatwi n'ibiganiro bikurikira bya radio isanganiro. Mubirigi muri Charleroi. Jewe Desire nkabamba mu Buholandi. Karadiridimba